Om litt skal du få høre et intervju med manusforfatter Harald Rosenløv Eeg og hovedrolleinnehaver Kristoffer Joner i Bølgen, som jeg, Henrik Ullund Ulving, har gjort i samarbeid med og tatt opp på Litteraturhuset i Bergen. God fornøyelse. Jeg tenkte jeg skulle gi dere en sånn anledning til å få skværet litt opp for denne eh, fornærmelsen som eh, du, Harald, kom med var det i Haugesund. Ja, eh, det var bare litt kjedelig pressekonferanse, egentlig. Eh, og så diskuterte vi hvorfor Kristoffer fikk rollen, og da bare sa jeg det som det var. At han var den minst egna norske skuespilleren til å få en actionheltrolle. Har han rett? Det kan godt være. Jeg, jeg, jeg prøvde å komme med en sånn comeback til denne greiene her, men jeg har ikke klart det ennå. Men kanskje i løpet av kvelden skal jeg ta den. <laughs> Så. Eh. Men sånn øh, fysisk, var du liksom klar for, øh, for å være actionhelt? Eh, det har blitt altså, Jeg har fått det spørsmålet så mange sånn ganger, men vi må huske på én ting. Det er det at eh, selv om det står i manus at du skal springe opp eh, et fjell eller gjøre sånn og sånn Vi har nødt til å gjøre det 40 ganger. <laughs> Eh, og når jeg forstår at jeg må springe opp en bakke 40 ganger med et barn sånn som det her, og med mennesker som venter på meg, og så, så kan du få litt sånn Nei, er dette eh, Nei. Så men det er typisk, det er typisk skuespiller. Han glemmer jo at du må skrive det 40 ganger òg. Eh, det er jo mange Det er veldig typisk skuespiller som sitter og tenker hvor hardt det er for han, men man glemmer jo Men hadde, stemmer det at du hadde sånn personlig trener og liksom ble bøffa opp? Eh, bøffa opp, vel ikke Jo, men jeg, eller, jo, jeg hadde personlig trener, synes det Og jeg hadde Til og med så gikk jeg så langt, og da Jeg har et problem med Vi snakker om meg sjøl nå. Ja, jeg gjør det. Ja. <laughs> Uh, nei, altså jeg har et problem med springing. Fordi jeg ser helt latterlig ut når jeg springer uh, på film. Uh, <laughs> og det vet jeg jo nå, jeg har holdt på med dette i 20 år. At hver gang vi har springescener, så, så begynner folk på sett å le. Ikke sant? Og det er bare sånn Nei, nei, nei, det, det, er, det er, ikke kult, liksom. Ja. Så denne gangen så tenkte jeg faen, altså, jeg må bare Jeg må bare trene på det her. Jeg må, så altså, jeg hadde da Vi hadde trener med kamera som gikk med liksom, når jeg springer, bare vanlig sånn Så filmer vi det, og så går vi etterpå og analyserer springingen og får det ned. For benene mine De flapper overalt. Og så eh, fikk vi det i hvert fall ned litt. Jeg ser jo i dag, jeg ser på det sjøl, og jeg syns det er jo latterlig. Det ser ikke kult ut. Så, det er ikke ja. rart filmen blir dyr hvis du har ti stykker som må prøve å finne ut av hvordan han skal løpe. Liksom. Løpecoach. Men eh, sånn, eh, som rolletype, er dette her Eh, typisk en rolle du eh, Er det en typisk rolle du ville, tatt, ville tatt? Eller nei, dårlig formulert. Dette er en litt sånn atypisk rolle. Hva, hva, roller er det vanligvis du eh, Nei, jeg var, jeg var litt uh, overraska over det, og det tror jeg andre var òg. Men jeg tror denne mannen her redda meg litt. Grann. Altså han Ja. Jeg tror, liksom, jeg tror det er mer kanskje Altså, han har et poeng kanskje i å si at men La oss prøve noe som er ikke helt altså som man forventer. Altså sånn. Og så får vi jo se. Altså, nå har det jo nå har det jo vært en suksess, så eh, nå kan vi jo si det. Sånn <laughs> men jeg tror skepsisen da, mot sjangerfilm i Norge er jo veldig stor. Mm. Sånn at man er liksom man skal lage kunstfilm, og man skal eh, liksom, lage det som er mest kred. da så når noen kommer og sier nå skal vi lage liksom en, en, katastrofefilm liksom den høyeste, Det er jo den som rangeres høyest i, i sjangerfilmhierarkiet. Eh, så er det jo mange som tenker at dette her skal ikke jeg være med på. Mm. Eh, og meg inkludert. da. Eh, men da tror jeg jo at eh, entusiasmen da, til, i prosjektet har enormt mye å si. At det er noen som har troa på at dette skal vi få til, og at vi må gjøre det på vår måte. For det tror jeg også er liksom veldig lett å tenke at når man skal lage en sjangerfilm, så skal man ja, det er masse inspirasjon fra <laughs> filmer du har sett, eh, for å si det sånn, men man skal også huske på hvor vi lager filmen, og hvem som lager filmen. At vi, vi skal være inspirert av store katastrofefilmer, men vi må finne ut av hva som er vår forse. da, mm. vår, liksom, Hva som er vårt pre. Og det tenker jeg at eh, troen på at man kan løfte i denne sammenheng fjell ut i havet eller ut i fjorden, eh, tror jeg er veldig viktig da, når man skal lage film. At man må hele tiden prøve nye ting. Man må hele tiden strekke seg. Mm. Og det tror jeg er det som gjør at vi er veldig mange happy med Bølgen nå. Vi som har holdt på med på med det, mens kanskje var skeptisk i starten, er jo nettopp fordi at hvis du får med veldig mange flinke folk, da, hvis du får med mange folk som vanligvis kanskje driver på med noe annet, men som tenker kanskje det er dette vi skal prøve, så gir det masse energi. Mm. Du tenker nå er jeg litt gæren, egentlig så driver jeg med dette her, men ok, da. <laughs> Greit. Eh, jeg får så mye penger. Nei, men eh, så gjør man det, liksom. Og det tror jeg gir en sånn der eh, følelse at folk som har jobba med film lenge, mm. får litt sånn Oi, shit, skal vi få lov til å gjøre dette her? Mm. Liksom. Det tror jeg er veldig, veldig bra for alle. At ikke man bare går på rutine, at ikke man tenker at nå skal vi lage en film som vi lagde forrige, for, forrige gang. Ja, for det er jo liksom, Vi tar det jo like seriøst. altså Hver jobb tar man like seriøst. Vi jobber like hardt. og sånn mm. disse, men eh, og jeg var så glad, for jeg leste jo en par sånne altså Du leser én versjon, to versjoner, tre versjoner, og så merket jeg litt når han her kom inn. sånn at nå, nå, begynte folk å dø rundt omkring. Og det var bare litt, det var litt sånn dark. Og det ble, det ble, jo, men at vi tok død seriøst plutselig. Og jeg ble så glad. Og, det var, jo, men jeg, og så ble jeg liksom sånn Nå, nå kan jeg òg stå litt her for det, på en måte. Altså, mm. sånn, altså, ja, uten at det høres helt galt ut. Men jeg ble glad, jeg òg. Altså, sånn, ja. ja skjønner vi skal ta noen steg tilbake igjen i eh, karrierene deres og begynne med en fast post eh, her i Synopsis at vi begynner med en sånn der breaking in stories, altså deres første betalte, relevante sånn film- og TV-jobb for dette prosjektet. Vi kan begynne med deg, eh, Harald. Ja, jeg ville jo aller først bli skuespiller som alle andre. sånn at jeg var på audition til en eller annen TV-serie NRK. og lenge etterpå, så, kanskje fem år etterpå, så fikk jeg forespørsel om jeg ville spille junkie i Eva Isaksens nye TV-krim. Eh, og jeg kunne ha valgt det, selvfølgelig. Nå var dette? Eh, det er lenge siden, altså. men det å få liksom, tilbud om å spille junkie eh, i, i eh, Det sier du ikke nei til? jo, det er det det gjør. så jeg, var, jeg, er jo egentlig skjønnlitterær forfatter. Jeg har skrevet bøker. Og så er det jo veldig mange som har lyst til å lage film, men de vet ikke helt hva de skal lage film om. Da. og da går man jo ofte til bøkene. Så jeg fikk fikk rett og slett bare en telefon eh, av en, en person som spurte liksom, er det noen som har kjøpt opsjon på din bok, som heter 'Glasskåla'. Mm. Eh, og jeg ante jo ikke hva en opsjon på en bok var. Jeg hadde ikke peiling, jeg hadde, jeg hadde ikke anelse hva det var. Mm. Eh, og det viste seg da å være filmretten, altså rettighet til å lage film av min bok. Så hvis Hollywood hadde ringt dagen etterpå liksom, og sagt at å, vi har lest eh, 'Glasskåla', den fantastiske boken, og skulle lage film, eh, så hadde jeg solgt eh, filmretten til en kar ute på Ullern for 15 000. Eh, men <laughs> det, det, var en som het Lars Berg, en regissør. Mm. Jeg er jo kjempeglad. Det er jo, det er jo, var jo egentlig utrolig, utrolig gøy. Og, og veldig mange skjønnlitterære forfattere er jo litt sånn Når noen spør vil noen skal lage film av boka di, blir litt liksom, sånn «Hm», helt sånn. Det ble selvfølgelig jeg òg. Eh, var, det, var det, debut, var Ja, det var min første ja. bok. Mm. Eh, og så begynte han å utvikle manus, da. Mm. Eh, og så leste jeg, fikk jeg lese manus når det var ferdig. Og så fikk jeg helt sjokk. Eh, han spurte ja, hva syns du, Harald. Så ble jeg jo helt utafor jeg syns jo det var helt forferdelig dårlig. Eh, og ikke fordi at han har gjort noe dårlig, selvfølgelig, men fordi du har skrevet en roman da, på 200 sider med liksom Alt jeg hadde skrevet i hele mitt liv, var innen boka. Og så plutselig har noen plukka det fra hverandre og liksom pusla det sammen til liksom 90 slunkne sider. Da, som et filmmanus Det er jo ikke mye tekst i et filmmanus. Så jeg var, jeg var helt sånn Jeg syns det var det var veldig veldig, veldig rart og litt skuffende. Mm. Og da spurte han meg ehm, Kanskje du har lyst til å være med og skrive? Og så sa jeg ja, ok. Og så ble jeg manusforfatter. Så, hvor, hvor, gammel er du da? Hvor gammel jeg var da? Eh, 27? 26? 27? Mm. Så det har vært min strategi alltid etterpå. Hvis jeg leser noe, og noen spør syns du det er bra, så sier jeg nei, det er dritdårlig, og da får jeg jobben. <laughs> Kristoffer, hvordan var veien din inn i bransjen? Mm. Eh, jeg syns den er litt utydelig, men jeg, jeg fikk min første profesjonelle jobb var vel detektor, tror jeg, eh, med min kamerat Pål Jackman, som skulle <laughs> regissere. Så det, eh, jeg har litt flaks i begynnelsen. Alle kameratene mine lagde film. Så da fikk jeg lov å være med. Sånn. For jeg var bartender når jeg ga de øl. Så. så. Eh, det er vel den første sånn filmmessig. Før det så hadde jeg tre år med såpeopera i NRK. I offshore? I offshore, ja. Så, eh, det husker jeg veldig godt, for det var den første gangen jeg så en eh, stavangermann og kjente igjen dialekten. For det var stort sett bare sånn Mia Gundersen og Halvor Lea og sånn der eh, Hvis folk går på TV og snakket stavangersk, så var det helt sånn Det hørtes ut som en parodi. Ja, nei... Ja, <laughs> du snakket liksom normalt? Nei, takk. Ja. <laughs> nei, jeg, men, men, det var en kjempekul eh, eh trening på kamera. Og altså, jeg fikk jo kjempetrening altså, trening, sånn sett. Mm. Men så så var jeg bartender i Stavanger og jobbet med en film. Og så ble det for mye film, og så måtte jeg slutte som bartender og ja, ble profesjonell. sånn sett. Ja. Du er faktisk blitt servert øl av deg, og så altså, har jeg fått kaffe av Arthur Benning. er det det? Ja. ja. Når han jobbet på Kafé Kaos, som ligger oppe med SV-fakultetet. <laughs> Det er der vi Stavanger-folk begynner med. <laughs> Hvordan er det, og eh, når er det man går fra liksom, eh, deltid til fulltid? Var det, var det, med en gang, eller kunne du begynne fulltid med en gang? Nei, jeg tror jeg prøvde lenge Altså, jeg elsket å være bartender. Jeg syntes det var det kuleste jobben jeg noen gang kunne ha. Mm. Eh, og så Så ble det egentlig bare Det ble for mye. Sånn at jeg måtte bare ta et valg der. Sånn sett. Ja. Når sånn cirka var det sånn at du kunne droppe det? Hva skal jeg si? 2001-2000, rundt der. Jeg vet ikke. Og så betaler jeg egentlig skuespilleryrket en del bedre. <laughs> Selv inkludert tips. Vi skal snakke om eh, bølgen, eh, og eh, skal begynne med å vise en liten teaser. Ser folk? Det er flere jeg har snakket med som skal se filmen senere i dag. Ehm, så vi må holde det sånn noenlunde spoilerfritt. Så det er ikke lov å si om det fjellet på noe tidspunkt raser ned Nei. i fjorden. Bare sånn at vi ja. Men, nå, vi, vi har jo krangla om dette før, men så alle det som skjedde der, eller er det sånn at vi sitter i veien? Sitter vi i veien? Nei, det går greit? OK, fint. Da hadde du rett. Da, da ja. kjente jeg 200 kroner. Ja. Eh, Harald, hvordan var din vei inn i prosjektet? Jo, eh, jeg tok jo den strategien som jeg sa ja. tidligere. <laughs> eh, nei Du eh, begynte å skjelle ut um, dette, er ikke, dette, er jo produsenten, da, Martin Sundland i Fantefilm, sin idé, egentlig. Eh, Ut ifra liksom, å ha lest i VG eller sett det på TV liksom, om den sprekken. <clears throat> Så jeg ble bare spurt om jeg hadde lyst til å være med og skrive på det. Det er en annen forfatter, Jon Kåre Råke, som har skrevet liksom, de første grunnleggende versjonene. Mm. Og så kom jeg bare inn i det <clears throat> i forhold til å jobbe videre, egentlig. Og det er jo litt sånn, Alle manusprosesser er litt forskjellige. da. Noen ganger så er det liksom noen som bærer det fra A til Å. Noen ganger så er det flere som bærer det fra A til Å. Noen ganger så er det lag på lag på lag. Så det er jo aldri helt, helt, helt det samme. Det jeg vil si, er jo bare at det å I hvert fall TV-serie. Det å sitte og skrive alt sammen aleine er det veldig, veldig, veldig få som klarer. På spillefilm så er det på en måte ja, greiere fordi det er mindre stoff. Men jeg tenker jo alltid at man har egentlig veldig behov for flere stemmer. Mm. Noen ganger så er det regissør og produsent, at man har et så tett fellesskap, da, sånn som her, egentlig, hvor alle som er med i den prosessen, her kunne stå som manusforfatter på et vis. Kristoffer kunne gjort det. Det handler jo egentlig om litt sånn yrkes... Dette er min rolle, liksom. Eh, jeg kunne også hatt kred som en eller annen rolle fordi du mener ting. Men, men liksom det å være åpen for innspill og det å ta <clears throat> flere stemmer inn i prosessen og det, se ting med friske øyne. Så jeg var da de friske øynene. Hva sa, du, hva, sa du, når du fikk det først, det manusutkastet? <laughs> jeg sa nei, jeg sa at ikke jeg skulle gjøre det. <laughs> Eh, fordi jeg trodde ikke at jeg skulle sitte og skrive katastrofefilm, eh, egentlig. Jeg tenkte at jeg har lyst til å drive med mer seriøse ting, egentlig. Eh, og så ga Martin meg, produsenten meg, han ga meg The Impossible, tror jeg den heter. Mm. <clears throat> Den, eh, en film fra tsunamien i, <clears throat> i Thailand. Mm. Og så så jeg den, så tenkte jeg ok, men nå skjønner jeg litt mer hva som på en måte er ikke idealet, men som, hva som er referansen. Og det er jo en av de mm. viktigste tingene Første gang jeg begynte å jobbe med film, <clears throat> skjønte jeg ingenting, for alle snakka om alle andre filmer hele tida. Det er så mas og gnål om andre filmer og den scenen der og det går inn der i den scenen i den filmen. Og jeg synes Det var totalt forvirrende, for at alle snakka om Vi skal jo lage en film, mens alle snakka om andre filmer hele tida. Som du ikke hadde sett? Ja, veldig ofte som jeg ikke hadde sett. Ja. Eh, og så skjønner du at alt det handler jo egentlig om å samkjøre hjernene. da hva er det vi ønsker å lage? Så når jeg, ble, jeg forsto det etter hvert, så ble jeg litt mer avslappa. Altså, de første fem åra jeg jobber med film, så burde jeg gått hjem og sett ti filmer hver kveld. Eh, det hadde aldri gått. Så egentlig så handler jo det om å liksom samsnakke seg litt. Da, og på en måte forstå hvilke type filmer vi, film vi ønsker å lage. Hvilke referanser vi ønsker å ha for vår film. <clears throat> Og når jeg så The Impossible, så er jeg veldig sånn letta. da, eh, Fordi jeg kjente at her er det noe jeg kan tenke meg som jeg kan få til. Mm. For det er jo litt det òg. Når du jobber med å skrive, så er du noen ganger en <clears throat> oppfinner. Og så er det noen ganger på en måte et, mer et redskap. da, hvor du på en måte, du, Noen må gjøre jobben, noen må tygge det materialet. Noen ganger så er det du som finner og oppdager materialet. Mm. Eh, og det er litt forskjellig fra gang til gang. Så her kjente jeg at liksom min jobb Jeg så veldig klart hva min jobb var da mm. når jeg leste manus. Eh, kanskje min primære jobb var å <clears throat> jobbe med relasjoner, og jobbe med familien og jobbe med de, de, små tingene i filmen. Mm. Eh, og ikke så mye med selve liksom, hvordan, katta, hvordan fjellet Kanskje det raser. Eh, eh raser hvis det skulle gjøre det i denne filmen. Hvordan det skal være teknisk. Helt hypotetisk. Så, eh, så, for meg så var det Jeg så veldig Og det må man jo alltid vite, liksom. Jeg, du, jeg har ikke lyst til å være med og jobbe med på en film og skrive en film hvis ikke jeg skjønner hvorfor jeg skal gjøre det. Mm. For det er veldig veldig mange som bare liksom, Vi må ha en manusforfatter som kan gjøre det, men jeg må skjønne hvorfor akkurat jeg skal gjøre dette her, liksom. Jeg pleier du å ta sånne manusdoktorjobber? Nei, jeg liker ikke det. Jeg liker ikke å være doktor. Jeg syns det er aller, aller gøyest å være med ting helt fra bånn og kjenne liksom at det kommer oppover og oppover i systemet, og kanskje får støtte og kanskje ikke får støtte. Jeg vil heller ta den risken, da. <laughs> Eh, du, liker det, du liker det spillet Ja, jeg syns jeg synes det er veldig tilfredsstillende da, når du står eh, Jeg syns det er noe av det største til, tilfredsstillelsen når du er forfatter mm. med film, er jo nettopp at du veit aldri om det blir noe av. Mm. Og den følelsen av å kunne være med og kjenne at du klarer å løfte det, det syns jeg er kjempe, kjempekult. Hva var den det, første? Ja, ja. Hva var den første scenen du skrev? Du liksom, Nei, den første liksom? scenen jeg skrev, den er ikke med i filmen. Eh, <laughs> men det er en veldig bra scene. Altså. Skal, hvor han er inne i leiligheten med gardinen og hvor er, hvor markisen. Og jeg sånn. sier litt mer hvor er vi henne. Ja, uh, dette, det handler jo om en geolog, da, Christian, som har fått jobb Dette er ikke noe spoiler, for dette er to sekunder. Uh, som får jobb i Stavanger, uh, i oljen, liksom. Hvor han skal bruke sine geologkunnskaper. Og så skal han, nå har han vært, vært i Stavanger og sjekka jobben. så skal han hjem, skal de flytte. Og så var det en scene helt i starten hvor han går inn i leiligheten og er liksom fish out of water. da, En litt sånn frynsete geolog. I en eh, sånn stavanger Inni en sånn classy, fancy Stavanger-leilighet i sånn Stavangers Aker Brygge, jeg vet ikke hva den heter. Som står med en sånn fjernkontroll og trykker, og så går alle sånn eh, markiser og persienner opp og ned, og kjøleskapet åpner seg og sånne ting. da, For å vise at han er på en måte en slags ustreit fyr. Da. En fyr som, Han er ikke lagd for det der glatte Han skal egentlig bli Geiranger. <laughs> Det var liksom tanken. da, At han mm. skulle kjenne på hvem han var. Det er sånn naturens mann som er ja, ja, ja, ikke sant? Som er inne i et eller annet sånn penge... Stylish sted. Men, spilte du den inn? Nei. <laughs> <laughs> Nei. det var ikke så veldig bra, altså. Vi fortalte han bare i, i, på et sånn, en annen scene, så forteller vi om han. Nesten. Ja. Den Men, blir eh, gjenfortalt. Det er helt riktig. det er faktisk riktig. Eh, men Harald skryter av at han er grunnen til at du tok eh, rollen. Stemmer dette? En til. Altså. Eh, Harald skryter av at det er hans fortjeneste at du fikk, eller tok rollen, fikk den Det er kanskje Eller mer at jeg sier Kanskje, kanskje er det det? At jeg sier at uh, kanskje det var han som velta det. Nå vet jo ikke jeg hvordan den castingperioden var. fordi det er jo ingen som tør å si til en skuespiller at du var nummer tredje, eller at du var, du, du var siste valg, faktisk. Eller, eller sånn det, det, gidder de ikke å si. Men ehm, så de sier jo alltid 'Du var nummer én, du har ikke prøvd på noen annet.' Så det er sånn Fucking Christ, vi var på castingrunde, kom igjen, vær så snill. Så eh, Nei, der tror jeg kanskje vi, eh, altså, Der fikk vi altså, litt den tanken på at man ikke tar den klassiske. Altså Eh, superhelten, holdt jeg på å si, eller et eller annet sånt. For eh, nå er du ikke så helt heller, men det er litt helt. Det er jo litt, eh, altså jeg slider over et panser. Ja. og <laughs> du liker ikke å løpe, og du løper. Jeg løper i faen. Fuck it. Sto den, sto den slidingen i manus? Absolutt ikke. Jeg spurte kan jeg få fucking slide over de greiene der. Sin, der men, <laughs> men, jeg tror jo at nettopp Eller jeg tenker jo at det valget, da, at det blir Kristoffer, det var veldig eller, det er jo en Det var ikke helt tilfeldig. Eh, det er jo òg fordi at eh, det er lett å være Nå skal vi heller ikke snakke for mye om innholdet i filmen, så det er litt vanskelig, men, men på en måte det er lett å være en skråsikker eh, en som vet hva som kommer til å skje. Mm, mm. Og det gøye med Kristoffer er for meg så er han en tviler. da og det elsker jeg jo. Jeg syns det er veldig veldig, veldig bra med en person som tviler. Han har masse handlekraft, men han er en som også i filmen tviler og når vi snakka med, med, disse geologene og de folka som har den jobben som Kristoffer har i filmen, så sa jo han Blikra, da, han sjefsgeologen, at han var helt satt ut da han sett filmen. fordi det dilemmaet, den tvilen som Kristian har i filmen, mm. det er jo hans. Han fikk sånn oppvåkning på det, på det ansvaret, egentlig. Mm. For én ting er å bare si ja, men nå, nå skjer det. Og så hva om det ikke skjer? Mm. Og alle de, alle de altså, kan, Dette har ikke noe med filmen å gjøre, men de vurderer hva skal man gjøre. Skal man bore? Mm. Skal man begynne å drenere? Det er jo en teori da, at man kan drenere fjellet. Det er jo noe vi på en måte håper at også filmen kunne fått oppmerksomhet til at man kan gjøre. Trodde at det var en Hva vil jeg si? Hva... Altså at man, fordi vannet er det som gjør at eh, fjellplatene blir, glir. Mm. Så hvis man drenerer og tar, tømmer vannet ut, så kan det gjøre at de ligger fastere. Mm. Men så sier jo han ja, men hva om vi begynner å bore og så begynner å drenere, og så, og så utløser vi raset? Mhm. Hva da? Så liksom, det er bare, det bare altså sånn, Alt det han levde med, jeg tror han kjente seg veldig veldig igjen i, selv om ikke tvilen er én til én mm. <laughs> i forhold til hvordan vi løser i filmen. Så den, den følelsen av Er jeg gæren? <laughs> Ikke sant? Som på en måte Kristoffer nesten har i alle filmene sine. Er det bare inn i hodet mitt? Eh, mens denne gangen så kunne man ha liksom tre minutter, da. Mm. <laughs> Hvor den galskapen liksom, Er det bare tull, liksom? Og den tvilen som man kan jobbe med, da. Det følte jeg at Kristoffer som skuespiller, helt uavhengig av eh, Altså, det tilfører den karakteren noe som gjorde at det var veldig gøy. Å, liksom, man fikk masse energi å skrive på det. Mm. Tenk hvis det er Kristoffer som gjør det. Men bare eh, spørsmål. Eh, kom du inn som manus Eh, doktor, hvis vi kaller det, etter at du hadde blitt kasta? Nei, nei, nei, lenge. Nei, det var lenge, ja. <laughs> Men når, eh, når du fikk se eh, manuset første gang, hva tenkte du? Altså, det første jeg tenkte, var Jeg, jeg hadde litt Altså, det første utkastet så tenkte jeg sånn Det er litt lite konflikt i den familien. Altså, det er derfor vi går og ser film. Vi, vi, vil se folk som har det tøft, eller eh, som ditten og datten. Og når det ikke er noe av det, så er det sånn ja, men det er Så jeg, jeg, jeg var litt der første gang, men så bygger det på seg, så bygger det på seg, og så kjemper jo alle sammen om ting. Og det er akkurat som han sier, vi, vi, vi, sitter jo bare rundt et bord og diskuterer ting, og mm. en mm. idé leder til en annen idé, og så Det er ingen som sitter der og tar kred for noe sånt. Altså, så, sånn sett. Det er bare men det vi vet at noe mangler, og så, og så kanskje vi føre det videre. på en måte. Ja. Men er det blitt mer, det som har endt opp i filmen, har det blitt mer konflikt i familien enn det utkastet du leste? Ja, det tror jeg. ja. ja. Men så er det, også en, det er også en sånn diskusjon ikke sant, hele tiden Jeg ville jo tenkt at man skulle pøse mest mulig konflikt inn. Eh, mens Roar Uthaug, regissøren, har jo en veldig sånn so, hadde jo en har en veldig sober tilgang, inngang til sjangeren som gjør at du skal passe på at ikke konflikten blir så spennende at ikke du bryr deg om bølgen. <laughs> Eh, det høres jo <laughs> rart ut, men, men det er også, liksom, det er også en, en et synspunkt da, mm. i forhold til å lage en sånn type film. og vi må passe på at ikke Eh, karakterene blir for kompliserte, eller at konfliktene blir for dype og kompliserte, mm. og at de skal drive på og prate når de løper hele tiden, og så liksom skal løse ting. Eh, og jeg ser det nå. Jeg syns at det er bra innspill, og det er bra Han hadde det som, en, som sin rettesnor. Mm, så mm. føler jeg at liksom, f.eks. min jobb, og da jeg kom inn og jobba i manus, er jo å prøve å strekke den. Da. Så du blir sånn to skritt fram, og så mm. tilbake. Mm. Men, men jeg respekterer det helt og fullt, og jeg har fått utrolig sansen for det å ha en så klar visjon da, som produsenten og regissøren har hatt, på hvordan type film vi skal lage, mm. tørre å være så rein. Liksom. Men, eh, det syns jeg har vært kjempe, kjempespennende. Men begge, er, begge dere ville ha mer konflikt? Ja, altså, ja men det ligger i min altså, Det ligger i, altså, det som jeg er vant med å jobbe med og Dette er første gang jeg har jobbet med en katastrofefilm eller en sånn slags film. Mm. Men, men uh, vi vil se etter konflikter. Men, men igjen, når jeg da ser på andre eh, Volcano og alle disse her eh, Eh, katastrofefilmene, så ser du på en måte altså, du, Vi er vant med at en person er eh, et eller annet, og så forandrer han seg til å bli noe annet. ikke mm. sant? Mm. Det er den, det som er interessant å se på film. Mm. Mens når du ser på de filmene der, så er det ikke, de, de forandrer seg ikke noe særlig. Nei. Det er akkurat som westernfilmer. De forandrer seg ikke. De har et mål, eh, sånn, og så går de i den retningen der. Mm. Så det, jeg måtte bare liksom Hadde det vært for meg, så hadde jo da hadde jo selvfølgelig vært hovedpersonen vært eh, han er en dårlig far, han er sånn og sånn, <laughs> eh, drikker og fucked opp. Og så ender det opp med at han ofrer sitt liv for det er ungene. Ikke sant? Det, ja, ja, men det, jo, den lille historien er Independence Day. Ikke sant? Det, men den er knøttliten. Men han er der. Og, og, og, det er jo den historien jeg alltid ser etter. Altså sånn, med en gang fordi at jeg mener eh, Uten konflikt så, så, så, har du ingenting, noe mm. action. Så, så, jeg merker jeg, mine, altså, mine, tilbud ble litt sånn Ja, OK, Roan rekker <laughs> altså, er, nå, er du, eh, nå er du OK. Sånn Men når, når, du begynner å eh, forberede deg med det, med liksom det siste utkastet av manus, hvordan, du, hvordan, jobber du? Da er det som alltid at eh, da det er, det er, jo snakk om tillit. ikke sant? Altså, Man stoler på alle, og man er alle litt redde for hva vi gjør her nå. og så min første, altså Akkurat det geologgreiene var det er en sånn liten bit av det. så det at jeg trengte ikke gå så veldig inn i det, men det var mest denne, denne at jeg, jeg kan ikke svikte crewet på fysikken. Mm, mm. Fordi jeg kan ikke ha liksom Når jeg står og kaster opp og røyker altså, fucking, uh, helt vekke altså, Jeg må kunne gjøre jobben min de, de dagene når de står og venter, og jeg klarer liksom ting. Mm, mm. sånn. Så det var jo det var jo trening mest på sånne eh, oppgaver som springing, eh, under vann. Og under vann er jo en ny ting. Det er sånn Det er ikke bare å være under vann, som alle kan synes er litt stress, og ting som det, men det er å gjøre jobben sin under vann. Ja. eh, som er litt rart, fordi at du kan ikke puste, du kan ikke se. Det er veldig, veldig omvendt. Eh, ja. altså hele greiene. Men de later jo som Dette er jo en minispoiler, men jeg skal prøve å holde begrense det. Det er jo eh jo en scene der du møter eh, ja, Juni Kristian eh, møter Nei, jeg glemte navnet på Idun. Idun. Idun under vann. Og der de eh, nesten har sånn gjensynsglede. Men kan, så du henne i det hele tatt? Nei, jeg har ikke peiling. <laughs> jeg hadde bare noen lamper i trynet og bare Altså Altså, det er skuespill i verdensklasse. Dette tenker, tenker jeg mer er sånn som kommer til å øke gleden når du ser filmen. Hvis du vet dette. <laughs> Når du ser de scenene. Men jeg tenkte mer på selve teksten. Hva gjør du med, du, med selve teksten når du får manuset? Altså, ja, tekst har jo jeg alltid den syns jeg sjøl, da. Det er, det er en sånn liten tanke som jeg alltid ler litt av meg sjøl. For jeg har jo fordelen med at jeg, jo, jeg får en tekst, og så gjør jeg det om til mitt eget språk, fordi at det står på østlandsk. Og jeg nekt, altså jeg kan ikke gjøre noe på et annet. altså greier. Så da kan jeg bare skrive om og gjøre det, med, og gjøre det til, til, mitt eget. på en måte sånn sett. Eh, noe som jeg koser meg med hver gang. Jeg synes det er kjempegøy. Hvor lang tid bruker du på en sånn oversettelse? hvis vi kaller det? <laughs> jeg har aldri tatt betaling for det. <laughs> det er litt. Men, men igjen, jeg, for jeg fikk et manus en gang på, på stavangersk. Ja. Og det var helt speisa. Da var jeg helt sånn uh, Skal jeg si det som står her? What the fuck? Altså, sånn, jo, du ble veldig låst med Du følte at du ikke oversette til østlandsk, på en måte? Bare. Nei, jeg, jo, men jeg, jeg, spurte om å få det på østlandsk igjen. <laughs> Og det fikk jeg. var det alt for egen? Det var alt for egen. Stavanger-film, så måtte, ja. måtte, du gå Rett tilbake til Østlandet. Ja, tilbake, ja. Uh, vi skal se et uh, første klipp fra filmen. Det er òg uh, herlig spoilerfritt. Ehm, jeg vil bare rulle det, så snakker vi om det. Idun, mm. hva syns du? Hva er dette? Kast? Eller? Skal du kaste skjortene dine? Jeg vet ikke, Er ikke de fine? Vi mener nytt sted, ny bransje. OK. Vet du hva? Jeg tror du må ha dress, Ja. Dress og slips må du ha fra nå. tror du må klippe håret ditt litt og få deg ordentlig sveis. Vet du hva? Dette blir kjempebra. Vet du hva? Vet du hva? Men drit i dette her, så bare blir med. Du, hei. Nå har vi bestemt oss. Dette blir bra. Kanskje jeg til og med kan få litt mer oppmerksomhet enn det fjellet. Mm. Ja, det var da oppmerksomhet? Mm -hmm. Ok, skal jeg gi deg oppmerksomhet? Ikke gi. <laughs> Nei, ikke på kjøkkenbenken, da. Vi skal lage mat der i morgen. Hvordan er det å skrive eh, en familie? <laughs> altså, hjemme hos meg så <laughs> Nei, vi diskuterte eh, det, Dette er jo egentlig Hvordan er det å skrive en familie? <laughs> Nei, man eh, det, er, det handler jo egentlig bare om å prøve å få Sånn som her er det jo ikke veldig mye karakter. Egentlig, Det handler jo bare om å få de små tinga til å funke. Og sånn som <clears throat> i denne filmen så handler det jo veldig om å på en måte gi de så mye varme du klarer på kort tid. Eh, fordi du vet at de skal utsettes for noe <clears throat> som gjør at ikke det ikke er veldig dialogbasert og veldig karakterbasert. veldig mange av de tingene de gjør. Mm. Så Sånn sett så er det egentlig Man må bare prøve å lage seg en historie oppi hodet ditt. Og for de fleste så er det jo sånn at 90 av det du har tenkt, kommer jo aldri ditt Ikke sant? 90 av det du har Jeg vet jo mye mer om de når jeg sitter og jobber med det. <clears throat> enn det som kommer fram i manus. Men jeg tror jo at den stoffligheten, da, det at du tenker masse, du, du, har en idé om hvem de er, hvem savner eh, Eller hvem, hvem, gruer seg til å flytte, hvem gleder seg til å flytte, hvem, <clears throat> hva er rollene deres, sånn og sånn og sånn. Alle de små tingene som du tenker. Så skriver du én versjon, én versjon til, én versjon til, en versjon til. Masse forsvinner, noe står igjen. Og så tror jeg at summen av det, da, at du har knadd og elta og holdt på med den familien, det gjør på en eller annen måte at noe av det du har ønska å sette få til å sitte igjen, er der. Mm. Liksom, I andre ting skal man ha mye tydeligere roller. Mamma er sånn, pappa er sånn, eh, eldste barn er sånn. Eh, fordi du kanskje skal holde på Det er det som skal skje. Mm. Mens her er det på en måte ikke Det er ikke det som skal skje i denne filmen. Så det er litt forskjellig fra gang til gang. Men, men, det handler om å lage deg en familie oppi hodet, bare. Mm. Prøve å se for deg hvordan den familien ser ut, hvordan den familien funker. Skriver du noe ned om uh Altså en karakter, karakterbioer og sånne ting? Ja, du ja, men, sånne ting? ja og nei. Jeg sitter ikke og lager eh, Ikke nødvendigvis Mesteparten er i skrivinga, men mange ganger når jeg jobba med ting, så har, sett, så har jeg sett, men jeg har skrevet skjønnlitterært. Altså Du sitter og mm. skriver bare om, om episoder som om det var i en bok istedenfor å sitte og skrive manus. Bare for å løse litt opp. Bare for å <clears throat> heller det enn karakterbibler, bare for å se hva som skjer. For da er ikke hodet så fanga i Da kan de tenke litt og sånn. Ja. Mens det er jo alltid vanskelig på film, for de, alt det de tenker, må jo synes. <clears throat> Mens når du skriver mer enn prosatekst, så kan du putte alle mulige tanker opp i hodet deres. Det, det er, hvis jeg står fast, så gjør jeg nesten alltid det. Ja, okay. Istedenfor å skrive karakterbibler, for ting kan bli veldig plotta òg. Så er det så lite som er igjen. Og så ser man jo ofte at så gjør jo dere ting på settet som gjør at <clears throat> veldig lite av det du kanskje har skrevet, er nøyaktig det det blir. Mm. Men det er bare hele tida følelsen av å bevisstgjøre hverandre. da at jeg skriver noe som gjør at regissøren tenker at han skjønner hvem de er, og vi er enige om hvem de er, og så kommer skuespillerne inn, og så gir de sitt. Så kan hende de forandrer noe, men, mm. men vi er enige om hvem denne gjengen er. da. Mm. Det føler jeg er liksom Den elte-greia er liksom Det er veldig mye av prosessen. Hvor lange sånne prosatekster kan du ende opp med å skrive? Hvis du står skikkelig fast? Ja, det blir et par hundre sider, men uh, eh, ja, <laughs> Jeg veit ikke hvor langt Jeg kan skrive noen sider, mm. egentlig. Når du skal spille dette, og du skal få litt liksom den der intimiteten i en familie til å fungere, hvor er det noen triks? Altså, de Gjerne familiescenene har alltid Jeg syns de har vært sånn eh, eh, For Hvis alt blir for perfekt, så vet jeg med meg sjøl at det er jo ikke sant. Altså, alle, vil, alle i salen vil sitte og si Ja, men det er jo en reklame. Altså, eh, mm. sånn, sånn følelse der. Så av og til så gjelder det å på en måte Så jeg fikk litt sånn OK, fucking, hva skal jeg Vi må For det, det så så glad Det så så bra ut i manuset. Liksom sånn, de smiler, de er kjærlige det er, det sånn, oh. Så jeg, eh, jeg, begynte å se mm, Husker jeg liksom fram til eh, Spilberg sin, eh, sin film i eh, 'Nærkontakt og tredje grad' mm. og ting som der. Den fant jeg de scenene der, og så viste jeg til regissøren og sa vi må, Eller det var mitt bidrag. Det, liksom, sånn, vi, må, vi, må, få opp liksom, altså, Det må bli mer sånn du må ikke være for perfekt, for da tror ikke folk på det. Mm. Eh, om det lykkes eller ikke, det vet ikke jeg, men, men det er litt av den jobben man tar òg. Liksom. Man, man, har litt lyst til å være i en scene der man kjenner seg igjen, og man tror på og ting som det. Så ja. <clears throat> Jeg har faktisk et klipp fra nærkontakt av tredje grad som jeg kan se. Fra den her familiemiddagen når de spiste å spise, potetstappe. Nice. Kan du kommentere hva du, liksom, eh, hva du fortalte til eh, <laughs> regissøren? Hva var det du likte med familien i ja, altså, ok, Nå er det en veldig seriøs, den scenen. Men jeg liker det fakt, altså, jeg liker det at uh, ungen raper litt der, eller det dunkes i glass, og at uh, melkeflasken står der, og Det er liksom ikke Det er varmt. De mm. elsker hverandre. Det er helt tydelig at det er en nydelig familie, men det er ikke du skal kjenne deg igjen i de greiene der. Og så er det litt sånn ja, men Kutt ut med det der greiene der. Og så er det litt sånn tilbake der, og så snakke unger, og så er det og når han sitter og snakker om smerte, så sitter hun med sånn mm, I don't care. <laughs> altså, det er nice. Mm. Det er bare noe ja, som jeg likte i den filmen. da. Ja. Hvordan eh, jobber Roar med dere skuespillerne for at dere skal la kameraet gå, eller er det noen sånne teknikker han bruker for å få dere til å oppføre dere som er veldig sånn komfortable i hverandres nærvær? Det er litt sånn, altså, det er veldig mye tillit der. så det er liksom, Vi skrur på kameraet, og så kjører vi og så ser vi litt hva som skjer. Mm. Og, eh, så, eh, så må, vi ikke, må vi ikke glemme at det er jo altså, Vi skal jo klippe dette sammen. Det er jo de som bestemmer etterpå mm. hvordan, hvordan, det blir. Ja, sånn sett. Men det er jo en bra scene, for <clears throat> man ser jo òg at far bygger tårn av et eh, potetmos, kan også komme i veien for bølgen. <laughs> Ja. yes. det er jo en, det er jo liksom en, det er jo nett, det er en scene som peker jo veldig nettopp på det vi snakker om. Da. Når, når blir fars konflikt så stor at det er noe liksom, han må deale med? Altså, bare som et, som et eksempel. Ja, <laughs> absolutt. Og hele tvil, tvilergreiene er ganske likt. Uh, jeg må bare tenke meg litt om, uh, for det neste klippet kan være uh, Det er vel det mest spoilete. Så der, eh, de som skal se filmen seinere, kan eh, holde seg for øre og øyne. <laughs> Det er morsomt. Jeg skal se den. trodde Jakob er de fremdeles der nede? Ja, de fant nett ut at det kan stemme. Bare hør på meg. Bare få de opp nå. Det er England. Hva, hva mener du? Få Arvid. Få Arvid på. Okay, okay. Arvid? Svarer. Vent litt nå. Sånn, Christian. Arvid? Arvid, hører du meg? Hallo? Christian? Å nei. Bare kom dere til helvete vekk. Slipp det dere har, og kom dere ut. Skal bare gjøre oss ferdig. Hør nå. Jeg har sjekka data fra Vajont og Randa. Og det ble registrert sammentrekninger rett før ratene. Begge steder så skjedde det samme. Arvid, de utvider seg ikke. De trakk seg sammen. Hvor mye research ligger det i eh, forkant for å kunne skrive dialog for en geolog? Kristian, <laughs> det framstår som en troverdig geolog. Nei, Det er jo alltid dritvanskelig. Altså, I forhold til research har det vært gjort masse masse, masse, masse research fra alle som har holdt på i prosjektet. Nettopp fordi at altså, alle, altså, det er jo ingen som tviler på at noe sånt som dette her kommer til å skje. Mm. Så det er jo hele tiden bare hvor fort kan det gå? Hvor, eh, hva er grunnene til at det skjer? Altså, det er masse masse, masse, masse, masse ting som er eh, research som er gjort, som vi har gjort med skredfolkene og alle mulige NVE og alle mulige som har vært veldig positive, egentlig. Mm. Eh, det er jo mennesker, det er jo ansatt masse mennesker som jobber med dette her daglig. Og så er jo alltid det mulig altså, Hvordan få det inn i dialogen, som du sier. Altså, jeg har ikke noe fasit på det. Hvordan man skal, hvor ligger eksposisjonen? Hvordan mm. kan man lure inn? For det er jo det alle hater, liksom, er jo eksposisjon. Det er hvor noen for, stopper opp. Eh, eksposisjon er. Ja, altså, hvor, hvor, det er en scene som ikke driver fremover, hvor man bare skal legge ut ting. Enten sånn, sånn er jeg, eller sånn er den tingen i verden. Noen, gang, noen filmer så bryr man seg egentlig ikke om det. Hvor man kan fortelle ting som på en måte blir lagd som historier. Mm. Hvor en karakter egentlig lurer inn eksposisjon som en fortalt historie. Det er mange måter å gjøre det på. Ja, så er det sånn fakta om fjell og at det raser, hvordan det raser. Alle sånne ja. ting. Det, eh, på en eller annen måte må det inn. Her er det mange ting som er gjort du kan legge med tekster og sånne ting som forklarer noen ting. Eh, så jeg har, jeg har, ikke noe godt, godt, svar på hvordan man kan <laughs> altså det, handler om å, altså det handler om å bare skrive ut og prøve å gjøre det så naturlig du kan. Og prøve å legge det inn. Og så tar man opp én versjon, og så går Kristoffer inn og gjør det om til jonersk. Og så er det en måte å vri det på, liksom. Og så, og så klipper man det ned. Og så Jeg er helt sikker på at det fins versjoner her som er lenger, og så videre osv. osv. Men, men alle disse stedene vi er altså sånn som ja. Rapporten, rapporten f.eks rapporten som han blar i, er det en ekte rapport? Ja, ja. Ah, jo, ja, ja. Tallene er ekte. Ja, ja. Den er ekte. Ja. Og eh, sånn som uh, de her uh, eh, skredovervåkningsbygningene uh, vi er på, mm. er det on location der de yes. disse fins, disse folkene? Ja, når det er utenfor, utenfor ja, ja, men, men når det går inn, så er <laughs> det Romania. <laughs> men altså, den scenen der er jo Jeg tror det var nesten litt sånn at jeg var litt det var så mye teknisk snakk mm. i den scenen der, så, altså, så jeg, og min hjerne fungerer ikke sånn. Så det jeg, jeg takler jo ingenting. Så de måtte stå med store ark rett under kamera. <laughs> Der det sto sånn, sånn, navnet på de fjellene og ting sånn. Jeg hadde ikke peiling, sånn, og jeg bare babla masse greier. Jeg fikk helt panikk. Der, eh, og regissøren bare sto sånn Nei, nei, men, Det er nå går hele scenen til helvete. Eh, men de klarer jo å klippe det. Altså, og mm. på lyd altså Når, når Christian sitter med, med, fingrene nedover disse her greiene, så har du jo òg Én versjon er da med lyd på, der han sier liksom sånn 2,4. Eh, sånn, ja. Og til slutt så går med fingeren bort, så er det en avalanche. Sånn, <laughs> så er, så <laughs> sier ja, han sier det høyt òg, ikke sant? Så, han bare for å undertrykke de tingene. Altså, det, det, altså, det finnes utallige måter å gjøre dette her på. Ja, Spørsmålet er hvor tydelig skal det være. Men i denne filmen så har du ikke vi har ikke råd til at folk skal miste liksom sånn Det er nødt til å bare være sånn Det, det, og så det. Hvis folk følger det, mm. så får de være med på resten av filmen. Hvis, de, hvis det blir for mye ja, altså teknisk snakk, eh, inn, så, så, har ikke folk eh, eh, ja, de skjønner ikke, og de mister de. ikke sant? Og det er ikke det som er filmens ja, ja. Hva, hva, gjør du for å høres ut som en geolog? Snakker du med intervjuer du geologer for å høre, høre Er du på arbeidsplassen deres for å se hvordan de prater sammen? Ja, det Altså, du kan si Altså, jeg gikk ikke inn for å være liksom sånn Jeg, jeg tok ikke liksom tre måneder for å være og henge rundt geologene. Det gjorde jeg ikke. <laughs> Jeg gjør ikke det, men det gjør vi av og til. Det gjør av og til det, Stine, Men det med eh, Her så skjønte jeg jo at altså, det det egentlig handla mest om, det var jo å være en far. Mm. Ikke sant? I denne filmen så var det mest det å være pappa og en familie og sånne ting. Så men jeg òg hadde jo Altså, når jeg kom til Geiranger, så tenkte jeg sånn Hvorfor bor folk her? De er jo insane. Altså, hvis de vet at en bølge på 100 meter skal komme, så sier de flytt. Det det og så snakker du med ekspertene og får mer og mer informasjon, og så får du vite at ah, ah ja, ok. Det, det kan være de betryggende Det tar tre år, ja. Ok, men da, vi kan jo ikke lage en film om det. Altså, sånn. Om tre år, dung, så trykker du Altså, det går ikke an. Så, så, så, nei. Det var egentlig mest den researchen jeg gjorde. Altså, ja. Det var mest sånn, bare være med på den opplevelsen. Ja. Men sånn eh, eh, for du, når du kom inn, så var mye av researchen gjort. Mm. Ja, så du har liksom ikke gått opp alle de eh, banene. Men du fortalte en historie om eh, hvordan de oppdagde denne sprekken i utgangspunktet. Det som var ny for meg. Nei, altså Det er jo en kar som <clears throat> vokste opp der, som heter Åkernes til etternavn. Samme som fjellet? Ja. ja. Som, gikk, som hadde bodd, bodd, på gården der, og så rett nedafor fjellet. Og så hadde han vært oppe der og gått tur og sånn, da han var liten, og da var sprekken én neve stor. Og så hadde de flytta fra hele gården, og alle i familien hadde dratt derfra. Så var han tilbake 30 år etterpå, og så gikk han tur, og så fant han sprekken, og så var han liksom flere meter brei. Det var jo det som satte i gang det var vel 85 eller noe, det var det som satte i gang all overvåkninga og alt sammen. Og det, altså nå er det liksom, Hvor mange er det som jobber der i dag, som sitter og jobber fulltid? med, eh, det, med jeg vet ikke hvor mange det, altså, det er jo mange som eh, Jeg er ikke sikker på. Hvor mange de er? Fem? Hvor lang tid har vi? Altså, nei, men ting, nei, men tingen er at det, det, er et visst antall som jobber med det, men så er det igjen eh, hvem de rapporterer til. Mm, mm. Hvem, og så flytter de også. Det er jo, mange, altså- det er jo flere, mange, mange, mange, steder som har lik type overvåkning. Mm. Som gjør at de flytter jo ekspertisen rundt. Så de sitter jo ikke og glor på en skjerm. <laughs> sånn som de gjør her. <laughs> ja. Så er det jo en nice detalj, det, med, det er jo, jeg syns er fascinerende med den altså, film det er jo det. Hvor viktig skal du gjøre dette her? Jo, hvis de, hvis de bare sitter med en liten laptop og ser på fjellets gresstine, så er det Ja, det er jo greit nok. Men hvis du lager et helt panel fullt med rødblinkende ting og faen meg det sånn Da blir det fjellet der så sinnssykt viktig at eh, så at jeg tok geologene etterpå og sa OK, dere har et ganske kult kontrollrom. <laughs> <laughs> er det stor forskjell på det kontrollrommet her og det som eh, du fikk se i virkeligheten? Veldig stor forskjell. <laughs> Vi skal se et uh, siste klipp. Det er jo litt spoilete. For å unngå noen spoilere, så kutter vi det her. Mm. Hvem er disse folkene som kommer løpende? Er det Dere spilte inn i Romania. Er det rumenere, eller er det uh, dette Nei, skutt det er, i Geiranger? Det er Geiranger. Uh, og det var helt Altså, det var helt fantastisk. Det er de tok med seg altså hele familier og, og sprang opp den bakken der 40-50 ganger. der, og barn sto sånn 'Jeg vil ikke mer!' Og så, sånn, 'Fuck deg! Spring! Du skal på film!' Der, og det var, det var en sånn knallhardt sånn, og, eh, Men det var liksom Det var lite bitching, og det var liksom det var, og jeg måtte holde når, altså I begynnelsen var jeg ganske jeg, fucking kjapp. jeg Fucking bra etter fjerde-femte begynte folk å springe forbi meg. Så var jeg sånn Faen, fuck you. Og det var liksom denne stemningen. Nei, det var eh, Det er den lokalbefolkningen som bare sto. Og de holdt på, altså. Det var helt utrolig. Hvordan var, det, var du på premieren i Geiranger? Ja. ja. Hvordan var det? Det var Altså, det var fantastisk, men eh, vi var jo alltid litt redde òg for det, det, er jo de landsby, holdt jeg på å si, <laughs> eller de bygd som skal bare forsvinne. Og det gjør han jo. Altså, sånn, det er jo eh, Men det som var litt humor der, var at vi, vi prøvde å ha en sånn dialog med kids og Men ungene var bare liksom sånn Hei, om dere har tatt uh, han, ene sa sånn Hva med Har dere tatt et, håper bølgen tar etter det cruiseskipene og sender til helvete opp der, og 6000 dør der. Så de var mer sånn Hei, mer action, liksom. <laughs> OK, da kan vi slappe av. Det Gå og se filmen. Det fint. Så, det var et eh, sånn manusspørsmål. på noen gang Her i plakaten så er det jo et cruiseskip inni der. Ja. Var det noen gang et cruiseskip inni manus? Nei, jeg tror at det er, det er toeren. Ja, <laughs> altså, det er veldig dyrt. <laughs> Eh, så nei. Det var aldri snakk om? Ja. Nei, det var ikke snakk om. Nei. Eh, det der med å eh, knuse bygden til noen eh, Du fortalte en historie tidligere om om når du begynte å skrive om barnedrap. Ja. At du hadde opplevd det litt sånn der Litt samme At plutselig så kom de veldig nei, tett på deg? De altså som du, som, de nei, som altså jeg mener jo at en, en bonus da ved å <clears throat> jobbe med film, da, som, det er jo nettopp de gangene du berører faktiske mennesker. Da. Så når dere er i Garanger, så er det, liksom, det er de menneskene som lever der. Uh, og det er jo kjempegøy å lage film. Det er jo kjempegøy å finne på ting og se ting bli noe av. Men noe av det, noen av det fineste synes jeg av og til er de menneskene du treffer. Da, som på en måte har en eller annen spesiell tilknytning. Derfor så, Jeg snakka med ordføreren i Stranda, som er liksom, kommunen der. og <clears throat> jeg prøvde, altså, Eksempelet mitt var jeg håper jo på en måte at du blir stolt av det av filmen. Ikke at du går rundt og er livredd, men at du tenker eh, Hvor kommer du fra? liksom? Jeg kommer fra Geiranger. Ja, Bølgen. oh, ja, Bølgen, ja. At du egentlig tenker at dette er en fin ting. For det setter ditt sted på kartet. Det, det gir deg en, en eller annen form for tilhørighet. Og da jeg satt og jobba med De usynlige, som er eh, en poppefilm da, eh, som Erik Poppe har regissert, <clears throat> så handler jo det om en, en, morder som slipper ut av fengselet, og så handler det om moren til det barnet han har drept. Mm. Og Da satt jeg og skrev på det hjemme, og så plutselig ringer telefonen. Så tok telefonen, så sier vedkommende Hei, du, det er, eh, det er Ade Austegård eh, fra Stine Sofies Stiftelse. Jeg hører at du sitter og skriver om en film om barnedrap. Mm. Og jeg fikk helt sånn Stine Sofies Stiftelsen. Er da, hun er jo da moren til Stine, fra, Stine Sofie fra Baneheia-drapene. Mm. Som har satt i gang hele den fantastiske organisasjonen da, som jobber for pårørende i, ved drap og forsvinninger og sånne ting. Og hun har da kjørt, sånn konstante søk, så de funnet ut at vi jobba med det. Og jeg fikk jo helt sånn Jeg syns det var kjemperart og ubehagelig. Her sitter jeg liksom og dikter opp et eller annet, en eller annen tragedie, liksom, og så ringer, <clears throat> ringer noen som har opplevd det absolutt verste. da Eh, I tillegg til noe av dette sånn som dette her. Eh, du kan tenke deg. Eh, og så begynte vi å <clears throat> pitcha vi historien, fortalte vi hva som var ideen. Og så sier hun ja, ja, men, men, men hun kjenner jeg. Hun som gjør det dere har funnet på. Hun, hun vet jeg hvem er, hun skal få snakke med. Hva, var det du hadde funnet på da? Mm? Hva var det du hadde funnet på da? Nei, altså Vi hadde funnet på en historie hvor eh, moren til offeret begynner å stalke morderen når han slipper ut av fengsel. Og da Hun kjente en som hadde gjort akkurat det samme. Og så jobba vi masse med de og brukte de masse <clears throat> som ressurs når vi jobba med historien, og de så filmen, og vi diskuterte med de og sånn før den var ferdig. <clears throat> Og på premieren så satt de en gjeng da, for Stine Sofies Stiftelse liksom, på premierefesten. Mm. Og jeg tenkte liksom hva skal vi, hvordan, hva syns, hvordan blir dette her, liksom? Og de var bare superglade. De var kjempeglade. De satt og strålte. Jeg hadde nesten litt sånn dårlig samvittighet. Liksom sitter vi og lager en sånn form for sånn underholdning på et vis. da. Selv om det er underholdning om en eller annen moralsk dilemma. Og så sitter de her, liksom. og Det er jo deres historie. Og de var superglade. Så sa jeg, 'Hvorfor er dere så happy?' Og så sa hun bare, 'Det er fordi at vi endelig kan bruke det vi kan, til noe positivt. Noe bra. Ikke bare terapi og triste, mørke ting. Selv om filmen er alvorlig og trist, så er det allikevel utrolig deilig å bruke det vi kan til noe. da. Mm. Og Det føler jeg liksom er en av de fine tingene når du jobber med folk, både i research da, og sånn som her, når du lager en historie som berører noen menneskers liv. Da. <clears throat> Så det å treffe de og snakke med de, og snakke med folk fra Geiranger, og snakke med han ordføreren og høre alle hans tanker rundt dette her, og mm. ta det inn og ta det inn i historien, det, jeg, det er en av de fineste tingene da, når man sitter og jobber sånn. Mm. Det her eh, Nevnte du at det var en som hadde opplevd Hafjordulykken, som var involvert i, eh, in, eh, i researchfasen. Ja. Altså. Ja. Men hun visste, ikke, <clears throat> hun visste ikke hva som skjedde i Tafer-ulykken. De hadde jo ikke <laughs> noe overvåking. Mm. Så de skjønte absolutt ingenting hva som skjedde. De var totalt uforberedt på det som, det som skjedde. De hørte bare brak, og så bare kom det bare masse vann, liksom. Hvis du skulle gjort uh, bølgen om til en bok, mm. skrevet om til en skjønnlitterær bok, hva ville du inkludert? Jeg er ikke sikker på om jeg ville kasta Kristoffer Joner, men bortsett fra det Så en litt mer eh, Nei, eh, nei det eneste tingen som, som eh, jeg ville gjort Den eneste tingen som vi også snakka om i filmen, er å ha mer bygd. Mm. Den ene, liksom de som på en måte bor i bygda Nå har vi jo alle hovedkarakterene våre bor i bygda, er jo bygdinger. Mm. Men på en måte eh, gamlehjemmet. Vi vet jo at de folka som er der, de eldre menneskene, syns jo, sånn, syns jo filmen bl.a. er skummel. Mm. Eh, å lage en historie med en eller annen som bor i bygda, eller flere i bygda, på en måte som en slags en del av den veven. Mm. Som kanskje ikke trenger å bli berørt av bølgen på samme måte som i filmen. Alle trenger ikke å løpe, liksom. Eh, det, er den, det, er den, tingen som, vi, som, jeg tenker man kunne ha utvida. Men som i denne filmen da, på en måte blir valgt bort. Da. Hva står det i den Du fortalte at det sto eh, om instruksene på de, eh, det sykehjemmet. <laughs> Nei, det vet jeg ikke om riktig. At de bare skal lukke døra og dra, de som jobber der. Ja, det er ikke, det er ikke vits å prøve å du skal ikke prøve å evakuere Nei. de som er på gamlehjemmet. Eh... Det er noen intense potensielle scener ja, som ligger ja. Det er drama. Ja, det er drama. Nice. <laughs> Ville du likt å spille hvis dette ble en TV-serie? måtte vel det nesten blitt Bare vent for 30 år, så skal jeg, skal jeg ligge der, jeg. Altså. <laughs> Ja. Eh, jeg tror rett og slett eh, vi er nødt til å runde av der. Jeg har en haug med andre ting jeg har lyst til å spørre om, men eh, vi rekker det rett og slett ikke. Takk <laughs> men, tusen takk til Kristoffer Jonar, Norges fremste actionhelt, og Harald Snerhei. <laughs> Varm applaus.